Mārcis, piedo, piedos man. Es tev piedodu, brāl. <laughs> Un, un tu atbrauc ne tikai viens, bet ar savu ģimeni kopā. Tā kā sveiciens arī viņiem. Un, un, un tu, Dievs tevi bagātīgi sveitīs. Tā kā mēs tikāmies Islandē, tad jūs bijāt medus mēnesī ar sieviņu atbraukuši un, un apciemojāt arī mūsu. Tā kā kaut arī mēs nebijām pazīstami, bet brālis, māsa, kā saka, Dievs vieno, viss viena miesa, brāļa māsa Kristūna. Un, un, un tad sanāca, jums arī būtu kaut kādas pāris dieniņas eh, ciemos, un jūs pastījāties mūsu galu, jo Islanda nu, nav, nu, viņa maza, bet tai pašā laikā liela, lai atbrauktu visu. Tā kā tur mēs iepazināmies, Dievs mūs saveda kopā, un tagad jau pēc pāris gadiem jau rekā, jūs jau esat četri. Jā, jā rīktīgi forši. Es arī, arī tas Islandes laiks eh, vienmēr nu, kaut kā palīdz tomēr gan Edgars ar sievu un bērniem tādu. Kaut kā tas tik sirsnīgs tas eh, brīdis bija tāds patīkams piedzīvojums un uh, nu, vienmēr, visu laiku atceros ar pozitīvām atmiņām to laiku. Nu jā, mums arī, mums arī sirdī tādas patīkamas sajūtas, bet redzi, Latvijā nav sanācis ne, ne, ne tev pie mums atbraukt, ne mums pie jums. Tas tā skriešana ikdiena, man liekas, Latvijā ir pavisam citi tempi kā citur. Tā, tā, tā es nezinu, kāpēc tā notiek, bet tā ir. Bet kāpēc, kāpēc jā, es, kad tu biji pie mums, tu stāstīji, tev bija ļoti tāda stipra liecība, kas man ļoti uzrunāja, un es domāju, kad es vienmēr domāju kādu, ko paaicināt, tad uh, arī, jā, Dievs arī kaut kā uzrāda un uzrādīja, uzrādīja tieši tevi, es domāju, vai tu varētu padalīties, jā, kā Dievs ir darbojies tavā dzīvē, varbūt, jā, no sākuma, kur tu biji, kā, kā, kā tev Dievs ir vedis, un, ka, protams, līdz šodienām, jā, kur jau tu esi tagad, jā, tā kā, jā, došu vārdu tev. Jā, sveiki vēlreiz visiem, kas man klausās, kas mūs klausās, un uh, tiešām, lai Dievs jūs sveitī un gribēju arī padalīties ar nu, savu dzīves stāstu, ko Dievs darījis. Protams, forši ir, kad tādas foršas liecības, bet, nu, kad pats es tam gājis cauri, <laughs> nevienmēr tas liekas foršs laiks, un, uh, bet, nu, pašās beigās Dievs var pagodināties, un uh, tāda liecība par Dievu varenību, ka, nu, kāds bedres Dievs spēj izcelt un kur aizvest, jā. Uh, Nu, sākšu ar to, ka uh, es dzīvoju brocēnos, uh, praktiski visu dzīvi es dzīvoju brocēnos, uh, nekur tālu dzīvē neesmu ticis, laikam, tā, <laughs> tā paradoxāli, bet, nu, jā, kā Dievs ieliek, kur dzīvo, tā arī ir, bet, uh, jā, dzīvoju parast dzīvi, mēs uh, augām uh, ģimenē, uh, es kopā ar māsu, divi bērni bijām vecākiem, un... Uh, Jā, tāda bērnība atceros vienmēr, ka es tāds uh, rītīgs blenders biju. Man vienmēr tāds uz uh, kaut kādām piedzīvojumiem, vienmēr sirdī bija tādi piedzīvojumi, un tās parasti bija blēņas, un uh, visādas tādas pārgalvīgas lietas, un es atceros uh, viens no tādiem spilgtiem atmiņa, atmiņām, kas tā palikus uh, atmiņā ir, ka es četru gadu vecumā uz piecstā mājas jumta biju uzlīdz. Es nezinu, kaut kā vecāki pat nebija pamanījuši, un es pēc tam mammai stāstu, es redzēju ezeru, es redzēju ezeru, viņa no sākuma sabijās, domāju, es viens pats līdz ezeram gājis četri gadu vecumā, bet beigās pateica, ka zjumt viņu vairāk pārbijos, un, un tad man daudz kārt teikusi, <laughs> man viņai daudz sirmi mat, ka viņa ļoti tāds visāds... Uh, blēņas esmu strādājis un pārgalvības. Bet jā, un tā dzīve tā arī teju priekšu un um, augu uh, savā ciematā. Rīdznieki noteikti teikt, ka tie lauki, bet nu, Es, es teiktu, ka tā ir pilsētiņa maza. Un, um, jā, kopā ar draugiem visu kaut ko darījām, protams, un tā dzīve ritēja uz priekšu. Un, bet uh, varbūt sīkās detaļās par bērniem neiesliešu, bet tad nākamais tāds uh, posms dzīvē bija, kad, uh, nu, kas tā ļoti mainīja man dzīvi, bija tas, ka uh, nu, tāds trieciens, ka vecāki izšķīrās. Man bija tajā laikā 12 gadi, jā, 12 gadu vecumā, jā. Uh, Un es atceros, tas man tā satrieca un uh, iedeva tādu tā kā, uh, nu, riktīgi tādu satricinājumu manā dzīvē. Un es ļoti noslēdzos un uh, es kļūtu tāds savā ziņā tā kā depresīvs. Un it kā liekas, uh, visi tie vecie draugi ir vai ne, bet uh, es pārvācos ar mammu un māsu dzīvot, nu, turpat uz saldi īstenībā, tas jau neko tālu nav, bet tas man tā kaut kā satricināja to dzīvi, ka es pat, es pat nezinu, neiedomājos, ka es varētu braukt atpakaļ uz brocēniem, tur draugiem tikties. Es vienkārši itī noslēdzos un kļūtās depresīvs. Un, uh, un tas uh, ritīgi izpaudās gan pēc tam manā veselībā, gan arī uh, jā, visur. Un es tā kā gāju te skolā saldu, uh, Un nebija man draugi kaut reāli pusotru gadu, un tas bija tāds, es atceru, vienmēr, ka es atceros to posmu, tas bija tāds ļoti tumšs laiks manā dzīvē. Uh, protams, paralēli arī, arī man lika tā kā spied vecāki iet uz eh, muzikas skolu, ko <laughs> man ļoti negribējās, un, un eh, tas arī man tā vēl, nu, kaut kā nospied, un uh, skolā bija tāda ļoti spēcīga ap, apcelšana, mobbings, un Gan uh, mani apcēla, vēlāk jau es arī citus apcēlu, lai kaut kā tā kā izsistos ārā no tā visa un uh, lai nebūtu tikai tā, ka mani apceļ un, un tā es dzīvoju un uh, jā, un es aizmirsu pieminēt, jā, man es ļoti spēcīgi arī tāda datorspēļa atkarība man bija tāda labi, es tur visas naktas nesēdēju, bet, nu, praktiski es atnācu mājās, uzreiz biju pie datora un uh, aizgāja gulēt no rīta skolu, skolā apcelšana. Tā visu laiku tāds ritenis bija un tiešām es teiktu kritīgs tās depresīvas laiks bija un tiešo sākās arī krīze valstīts, man liekas, 23. gads vai 4. Varbūt vēlāk, es varbūt jauts jau ne, nedaudz piemirsts esmu, bet ne, nu un tad mammai arī darbu pazaudēja. Un tad tas vēl vairāk Un es saprotu, mammai ir grūti, viņai depresija tāda arī likās. Un, un nebija jau arī kam pastāstīt, kā, kā man iet īstenībā. Un, ka es ļoti nospiests esmu savā sirdī. Un, un, uh, jā, un es atceros, vēl tajā laikā sāku tādu smago metālu klausīties, izaudzēju gars mats. Tāds ritīgi, nu, kā lai saka, tāds metālists bija. <laughs> un bez draugiem, un es nezinu, tas bija tāds ritīgi grūts laiks, un uh, Un, jā, un tad kaut kādā brīdī māma to pamanīja, ka es tāds ļoti tā kā, noslēdzies esmu. Un kā, ar, arī manā mās, man māsai kaut kā vieglāk bija. Viņa gan atrada draugus, gan uh, tikās ar draugiem. Bet man kaut kā ļoti grūti bija to. Es nezinu, kaut kā tiešām tas tik ļoti man bija nospiedis, kad uh, es biju paralizēts, tā teikt, emocionāli. Un, uh, un jā, tad mamma vienkārši to pamanīja, un viņa tā kā nu, varbūt ne tā kā spieda, bet vienkārši tā mudināja, nu, lai sāk meklēt draugus kādus, varbūt, ar kuriem es varu draudzēties, un, un kaut kā es to ņēmu vērā, un es tā kā meklēju tos draugus, kuriem es varētu draudzēties, un kaut kā centos to kontaktu uzturēt, un, bet man pa nelaimes uh, noskatīja tādas, kas ir tādi nu, tusētāji, jau, cik tas bija, jau 15 gadi, jau 14 gadi, jā, un... Uh, kas jau tāds ies... tīņu vecums. Tīņu vecums, jā, tāds. Eksperimentāls, jā, vecums. Kad, kad tu ar visu grib... kaut ko grib eksperimentēt un tā, un... Uh... Bet vai tad bija arī tie labie bariņi? Tie jau bija, man liekas, ļoti maz procents, un ne, nu tādi... Ja godīgi tā patinot atpakaļ, tad jā, tad uh, pārsvarā visi tie, kas tādi varbūt, nu, no šī, šī brīža perspektīvas skatoties, tad, nu, viņi arī tādi ļoti individuālisti bija. Nebija tādi, ka baigi tur... Tur zubrīši, ja, vai kā? Nu, jā, tur... <laughs> tā teikt. Kas labi mācījās, parasti viņi sascē tādiem. Nevienu nedraudzējās, jā, jā, jā baidījās. Nu. <laughs> Bet eh, nu, es atradu tādus, kas ir, nu, tā kā, kuriem patīk tā kā tusēties, visādas alkoholi jau, nu, kā jauniešiem jau lietot. Un, un tas man ievilka iekšā un sanāk 15 gadu vecumā jau sāk lietot alkoholu jau uz nakts klubiem iet, kaut kā mēs paklusot tur mācējām iešmaukt iekšā, it kā no 18 varēja tikai tik, bet, nu, kaut kā redz mēs pamanījāmies tur tikt iekšā, un tas kaut kā tik strauji ievilka sevi iekšā, liekas it kā ir draugi, visi baigi forši, tev sāk tā kā pieņemt vairāk, un, bet eh, tam ritīgās seks nāk līdz, viss tas alkohola atkarība sākās, un, un ātri vien arī ar narkotikām tieši uh, tajā laikā bija visādas legālās, it, it kā legālās narkotikas, bet, un, uh, un sāku arī ar to darboties, un uh, vēlāk jau arī, es, es pat nesaprotu, kā tik āts man tur ievilka iekšā tas viss, es nezinu, ritīgi sātens tā, laikam, prot cilvēku ātri ievilkt iekšā visādās uh, tumšās lietās, uh, grēkos, un, uh, jā, un tad vēlāk jau arī sāk tirgot, un, Tā kā liekas, nu, es tikko vispār bez draugiem tāds, kas, nu, tāds prātīgs čals, pēkšņi sāk jau... Pirmais čals ciemā, jau ne? <laughs> Labi, nu, tā gluži nebija, bet, <laughs> bet nu, tāds prātīgais, es, ne, es, nu, es taču nebiju tāds, un, un pēkšņi te pilnīgi eh, īsā laika posmā es esmu jau pilnībā mainījies, un tāds, kas eh, ja, gan lieto alkoholu tusējās, un tāds bravūrīgāks sāk palikt, un es jūtu, ka man nu, sāk ar vien vairāk respektēt. Un, uh, un uh, skolā tā kā, tā kā, kā respektē vairāk, ka tu tāds nu, tā kā viņi paliec. Ne, un, nu, tie, kas skaitījās klasē, krūtie, kas visus apcēla. Un, un beigās jau sāk tā, ka, nu, ka es, es jau citus sāku apcelt, un es jūtu, ka man vairs tā neaiztiek. Un, nu, zin, tā, īstenībā es tagad saprotu šīs dienas acīm, ka tas bija reāli tāda uh, kā lai saka, degradējošu vidi, tā kā vilku bars, ka tev, nu, tā kā jācīnās ir par savu izdzīvošanu un, un ja tu, tu neapcēl, tev apcēls un, man liekas, tas eh, viss, kas klausās, kas ir vecāki, nu, centieties pamanīt tos, tos bērnos, ja nospiest vai negrib stāstīt kaut ko, nu, noteikti kaut kas tam līdzīgs tiek piedzīvots skolā. Bet uh, tas nav visos laikos tā bijis, kad, nu, Visu laiku, jā, vat, ir kāds, kas apceļ, un tad, eh, nu, es, cik es redzu, tas ir bijis visos etapos, visos laikos. Nezinu, kā tagad. Nē, es nav sakara bijis ar tādu skolu, bet, nē, nu, ir jau, jā, dēls iet skolā, un tur jau arī ir, ir krūtāki, jā, kuri apbežo, aps, apsaukā arī meitenes pat diezgan, nu, tādas nešpetnas rupjiem vārdiem un uzbrūk. Jā, es domāju, uh, Uh, ir tā visādas tās uh, vidas, ne, kurā ir vairāk, kurā mazāk, bet visos, saka, visos laikos tas ir bijis. Un, uh, uh, bet, nu, es domāju, man liekas, tas svarīgākais moments, nu, ja, nu, es pats jau tagad, kā divu bērnu tēvs, arī sāku domāt, nu, nu tāds pēc, kā es, kā es uh, dīlošu ar tām lietām, kad... Uh, nu, kā darīs? Kad man būs bērni, es domāju, man liekas, tas svarīgākais, ko es tajā laikā uh, būtu gribējis, ka uh, ka es varētu vienkārši kaut vai pastāstīt. Ka, nu, man liekas, vecākiem jācenšas uh, izveidot tādu vidi, ka bērns var pastāstīt, kā man iet reāli, kā, kā, kā es jūtos. Jo mums kaut kā ģimenē, es nezinu, vai tas vēl no padomu laikiem saglabājies, ka, ka par emocijām nerunā tā ļoti, par to, kā tu jūties, eh, kādas emocijas tu piedzīvo. Par to mēs nerunājām. Un, un tas bija tas, kas man iztrūka. Es domāju, ja es var, būtu varējis ar saviem vecākiem par to runāt. Es, ātrāk risinājums. Jā, ātrāk risinājums. Āt, vai nu no ātrāk risinājums, vai arī uh, tāda drošības sajūta būtu, ka, ka man, par mani kāds tā kā, uh, nu, mana uzticības persona, kas tajā brīdī vecāki, ka viņi zina, ka viņi ir ar mani. Un, uh, tas, man liekas, ļoti lielu tādu uh, Stiprinājumu, Stiprinājumu dod. dod jā. nu, vienvārds sakot, es saprotu to, ka tās ir eh, veidot tādas padziļinātākas attiecības ar saviem bērniem. Tas ir pirmais, jā, ko tu tā jā, var Jā, pilnībā pateikt. piekrīt, jā. Ja, ja būs attiecības, ka viņi var droši izteikties arī to netik pozitīvo, negatīvo, ot man apcēlē, apsaukāja, nevis norīt mm -hmm. to mhm. nostējumu uz priekšu, ja tu esi stiprs, tu vari izturēt. Jā, piekrīt. piekrīt. Jā, es domāju, nevajadzētu to ignorēt, ka bērni un arī kritizēt. Nu, tā tiešām e, nu, man gribētos ar saviem bērniem izveidot tādu e, to atmosfēru, ka, ka viņi var dalīties par pilnīgi visu, par labo un par slikto, ka viņi jūtas droši dalīties, jā. Un ka mēs kopā tā kā risinam to, Jā, ne? jā, jā, jā, tieši tā. Un, nu, jā, un tad tas laiks gāja, un tie gadi, un tad, eh, jā, bija, kā es minēju, tā krīze sākās, māma darbu pazaudēja, bet viņa atkal dabūja tādu labu darbu, arī augstskolā iestājās, paralēlā mācījās, labi bija mums tā grūtāk, kad, eh, bet vienmēr es biju ko, es ļoti pateicīgs, ka māma kaut kā eh, rad, nu, risinājums tajās situācijās, ka mēs bez ēdienu nepalikām un ka bijām apģērbi, bijām pāēduši, tāds pamat vajadzības viņa nodrošināja. Es redzēju, ka viņai ļoti grūti, un man pat, nu, savā ziņā man pat likās, kā es viņai vēl kaut kādas savas problēmas uzgrūdīšu, jo viņai pašai grūti. Nu, varbūt tas nebija pareizi. Būtu gribējies, jā, nu, padalīties kādu. Jā, un, un tad uh, atkal nākamais satricinājums bija, atkal māma pazaudēja, it kā likās, viss tā sāk iet uz augšu, atkal pazaudēja darbu. Uh, Un tad jau viņi pieņēma lēmumu doties uz īriju, strādāt un uh, dzīvot tur. Un uh, it kā viņi, jā, nu es atceros, viņi jau tā kā gatavoja. Ā, nē, viņi no sākuma prasīja, vai mēs tā kā gribam braukt. Un, nu, māsa, protams, viņi saprata, ka māsa ņems līdzi, jo viņai vēl tālu līdz 18. Un, bet man jau tuvojas, ka man jau tūlīt 18 paliek. Un viņi man jautāja, vai es vēlos tā kā arī braukt uz īriju. Un es viņai teicu, ka nē, kaut vai, ja te ļoti slikti ies, es palikšu te patās, jo š, <laughs> nu, šī mana zeme. Bet, bet kāpēc? Ne tikai zeme, es domāju, tur jau arī bija daudz citi, jā, triggeri, kas nostrādāja tev. Es nezinu, kas tieši, varbūt man, man, man tāds kaut kāds nacionālisms, ka, nu, ka, nu, ka gribās, vat šī ir, es esmu latviets un šī Latvija un es te gribu dzīvot. Okay. Nu, tas, man liekas, nostrādāja. Bet, bet vēl jau paralēli tu jau vēl biji iekšā visā, visās tajās uh, atkarībās, jā, un lietās. Tad jā, jā, arī, jā. nu jā, varbūt es domāju, te man draug, te man viss, vai ne, tagad brauk prom, nebija tā. Es varbūt no tā aspekta tajā laikā neskatījos, vienkārši es sapratu, ka, nu, ka vienkārši šī ir mana zeme, kaut vai te ļoti slikti ies, bet es te būšu. Ne? Patriots, jā. Jā, tad patriotisms. Jā, nu, tāds. Ļoti labi, ļoti labi. Tāds mums vajag. <laughs> jā. Veselīgs. Varbūt gadiem tas mazinājies kaut kā ir, bet tajā laikā ļoti tas bija. An, jā, es arī tajā laikā vēl jaunsargos arī gāju, varbūt tas arī tāda nospēlē lomu. Un, uh, jā, un tā es dzīvoju, un uh, māma jau aizbrauca ar māsu, Un es sanāk, ka paliku viens pats eh, saldu dzīvoklī un vēl eh, skolas laiks, vēl it kā mācījos. Nu, es nebiju tāds, kuram grūti gāja mācībās. Man diezgan arī, nu, viegli gāja, nebija tā, ka es tur mm, nesekmīgs biju vai kā. Nu, tā kā ļoti bieži, es, nu, tā kā viens no, nu, kā lai saka, no tām augstajām atzīmēm. Bet eh, kaut kad es biju iemācījies eh, špikot un, un uz tā rēķina es to visu noturēju, to līmeni. Viss varbūt <laughs> domāja, ka es baigi gudrais, bet īstenībā jau, ja tā godīgi pasak, paskatās, tad es reāli mācēju vienkārši labi nošpikot. <laughs> un man bija labas atzīmes. Un ar to man it kā problēmas nebija, bet, uh, nu jā, un tad es tas, ka es paliku viens pats dzīvoklī un tas, ka man tāds dzīvesveids jau bija izveidojies uh, sāku veid, nu, taisīt tusiņus mājās. Un katru piekdienu nu, pie manis nāca draugi, mēs tur iedzērām, mēs tur zālīt uzpīpējām. Un... Tas jau arī tas riskantākais vecums ir. Jā, īstenībā, jā. Es pat brīnos, nu, kā vispār mamma man <laughs> ļāva palikt vienam. Nu, bet es nezinu, kas būtu bijis, ja es tur būtu aizbraucis vai, vai kaut kas būtu mainījies. Varbūt vēl sliktāk. Es, es tiešām nezinu, kā Dievs sakārtoja tā, uh, tā arī notika. Bet mamma respektēja tavu brīvo izvēli. Jā, tas man īstenībā ļoti arī uh, palīdz, nu tā kā pēc tam vēlāk jau skatoties, ka tas ļoti īstenībā uh, deva man tādu, nu kaut kā tādu labu iespēju, ka, nu, ka vecāki respektē uh, tā kā manu uh, izvēli. Un, um, jā, un tad sanāk, uh, Jā, un tad sākās tas laiks, eh, kad es taisīju tūsiņas, mēs tusējām, jau 18 palika, viss jau tāds pieejams paliek. Un, liels vīrs. Jā, <laughs> it kā liels vīrs, <laughs> bet īstenībā jau sirdies tāds mazs puika vēl bija. Un, un, um, jā, un tad es arī sāku marihuānu audzēt un uh, tirgot, un kā sākumā domāju, es nevienam nu netirgošu, es zinu, kāds ir. Es no, ah, un instant, to, ko es nepieminēju, bija tāda situācija, kad es... Uh, tādos 15 gados man ievilka iekšā tajā tirgošanā un uh, pieķēra to nu, vienu cilvēku, un es domāju, viss nu, man beigas būs, mani pieķers, un man liks cietumā, un es pirmo reizi, te, ot, tas bija pirmā reize, ka es tā riktī no sirds piesaucu Dievu. Es teicu, Dievs, ja tu, es palīdz man, palīdz man, un es atceros, tas bija, jo es to skolā uzzināju, ka tas tā noticis, un uh, Un es atceros stu, stundā rītīgi, man liekas, bioloģijas stundu, un es tā rītīgi saku, Dievs palīdz man, jo es sapratu, nu, es, es negribu iekulties nepatikšanās. Un īstenībā, atskatoties reāli, Dievs arī palīdzēja. Es tiku vaļā no lietošanas, no tirgošanas, un viss par man aizmirs šai jomā. Un es biju rītīgi tāds priecīgs un brīvs, ka es, ka man, ka es esmu ārā no tā visa. Ne es lietoju, ne es uh, tirgoju, Un nu, tā kā vairs nav nekāds spiediens no tā, uz, nu, tai, tai jomā. Bet tā kā es nu, Dievu baigi nepazinu, ātri, ātri nāca pēc, nu, sanāk, gada, pēc gada sanāk kaut kur, jā. Atkal vēlns nāca un kārdināja, un tas kārdinājums tik spēcīgs bija, es pat atceros, ka es ritīgi tādu kārdinājumu cīnījos, es sapratu, es to negribu, uh, bet skārdinājums tik spēcīgs bija, es pilnīgi, man liekas, pat dzirdēju tādu iekšēju, tādu, man tāds iekšējs dialogs pat bija to nu, kārdinātāju. Un uh, tik spēcīgs viņš bija, ka es nespēju izturēt, un es vienkārši sabruku, un, un es atkal pakļāvos tam, un, un šoreiz tas jau bija dziļāk, kad es gan vairāk lietoju, vairāk tirgoju, un, un riktīgi grūti gāja. Man nāca līdzība uzreiz eh, prātā par to, kad uh, tāda vesela, kā izslaucīta tukša, ja tīra, skaista, va, tu esi brīvs. Un ja tu neliec neko iekšā, ja, kas notiek? Atkal nāk, nāk vēl, jā. jaunāk. Un, jā. Un reāli tā arī notiek, kad eh, ja Dievs tev atbrīvo, un tu tā kā neieliec kaut ko pozitīvu iekšā, tur, nu, ko Dievs tevi sagatavojas, tad var sliktāk notikt. Jo tas tā tukšā vieta jau nepaliek, viņa piepildās ar kaut ko. Un, eh, nu jā, atgriežoties atpakaļ pie tiem 18, 19 gadiem. Un, eh, jā, tas bija laiks, kad es tāds jau krimināls paliku, un es pat brīnos, ka, kā es nenokļuvu reālais restēm. Nu, nu. To viss kristieši brīnās lielākā daļa. <laughs> <laughs> es, jā, tas ir savā ziņā forši, bet savā ziņā traģiski, ka vispār tāda situācija uh, ir valstī, un, un tā nav tikai tāda uh, man viena nu, dzīves stāsts, bet tādi tur laukā ir daudz. Nu, ne tikai valstī, tas jau tādā visā, visā pasaulē. pasaulē. Cilvēki jā, vienkārši tā. mēs jau redzam savu valsti, ja tur degpunktiņu vai kaut jā. kādas uh, eh, mikroklimata eh, ziņas, jā, bet uh, globāli jau ir traki un vēl trakāk, jā. Jā. Un paliek trakāk. Un paliek trakāk, un tas ir ļoti traki. Un, uh, nu jā, un tad uh, es atceros, ka es... Uh, tad notika kaut kāds tā kā pirmais tāds pagrieziena punkts, bet es sākumā nevis tā kā meklēju pie uh, dzīvā dievu, nu, kristiešu dievu, es sāku meklēt visādās austrumu filozofijās, tur budisms, tur ezotērika, nu, visādas tādas lietas sāku mēģināt, likās. Bet tur kāpēc, kāpēc tur, kāpēc ne dievs tā kā? Tas es vienkārši... pat nezinu, jo kaut kā viens no draugiem tam arī kaut kā bija kā pievērsies, un man tas tik ļoti kā, nu, aizkustināja vai kā, un likās, es gribu mainīties. Tas bija tāds pirmais impulss, kad es sapratu, nu, ka es gribu mainīties, es vairs tā negribu dzīvot, es vairs negribu uh, nu, tādu dzīvesveidu piekopt. Un, uh, un likās, it kā labāk paliek, mēs, nu, sākām tādu dalīties tām atziņām, kas mums nāk, gribējās pozitīvākiem kļūt. Un, nu, jā, tas bija laiks, es reāli saviem spēkiem atteicos no alkohola, un es atceros arī pat no pornogrāfijas, kas man jau īstenībā jau no agrā bērnībā es pirmo reizi atradu kaut kādu žurnāls, un tas man ļoti sabojāja visu, nu, tā kā domāšanu, uh, Un pēc tam no kādiem 12 gadu vecuma es biju nu, rītīgs atkarīgais. Nu, tā, es sapratu, es negribu to, bet nu, atkal man tik spēcīgs kārdinājums bija, ka es netiku ar to galā. Bet tajos 18 gados, 19, 18, 19 gadu, tad es nu, pie, piekopju tādu kā gribotu izmaiņas. Es no tā visa atteicos, sapratu, ka es to negribu savā dzīvē. Un uh, sāku mainīties, sāktu kā labāk izturēties pret cilvēkiem, uh, lamāšanos izslēgt ārā no savas uh, dzīves un uh, tādu nu, pozitīvu, pozitīvu domāšanu piekopt. Un likās, nu, nu, tas ir izcinājums, tas ir izcinājums, un likās it kā labāk paliek un uh, vieglāk dzīvot, bet uh, kaut kā tam paralēli gāja tāds, es pat ne, ne, nezinu no kurienes, tāds vienkārši bailes nāca virsū. Uh, Tu vienkārši dzīvo savu ikdienas dzīvi un vienkārši bailes nāk virsū. Tāds, ka tāds neizskaidrojams, pārdabisks bailes un, un aktīs visādas sāk, tā kā, kā lai saka, dīvaini tādi murgi parādīties, ka es tā kā es tā kā kodos raganus saietos vai tur, kur cilvēki burās un es, es vienkārši, es sapratu, es negribu tur iekšā, es sapratu, tas ir reāli ļauni, man tas nepatīk un man, man tas tā sāka biedēt un uh, Un es nezināju, ko likties. Un, un likās, ka no nu, viena grāva <laughs> otrā grāvies iegājis. Un, un tā dzīve palika tāda, tā kā es jūtos tā kā ķēdēm vēl vairāk sasiets tāds un iekšēji nebrīvs. Bet tas bija no tās uh, pozitīvās domāšanas, tā kā nu, tām mācībām, nu, uz ko tu tur gāji austrumu kaut kādām gudrībām, vai, vai kā domā, vai tas bija vienkārši es domāju, ka sekas jā. no visa tā visa? Es domāju, ka jā, jo nu, <clears throat> tagad skatoties ar... Uh, šīs dienas acīm un uh, no tādas bībeles perspektīvas viennozīmīgi tas manī kaut kādā atvēra durvis uh, dēmoniem darboties manā dzīvē. Uh, un uh, es kļuvu vēl sasaistītāks. Respektīvi, tu sāki mēģināt uh, taustīt, ķamdīt tās lietas, ko nevajag, jā, aiztikt, jā, jā. kā saka. It kā liekas glābiņš, bet tāpat laikā tas uh, vēl vairāk tev ievelk. Jā, bet vēlns arī sākumā nedod, ja to, uh, bet pēc tam ir vilšanās reiz desmit, jā. reiz simts, jā, tāds kārdinājums. Nu, jā, tā varētu teikt, un, um, jā, un es sapratu, ka es itīgi, es tā kā, īstenībā es tagad tik atcerējos tādu, bija tā, ka pat es uh, dzirdēju, pirms miega tā gulēju, ejot, es jūtu, ka es esmu viss netīrs. Nu, nevis tā kā fiziski netīrs, bet man nu, iekšējais cilvēks. Kad vēseli viņa netīra, viņa ar kā, mēsliem apķepusi pa visu to dzīvi, ko es esmu gājis. Un, un, un tad sākās kaut kāda tāda arī pirmie saucieni uz Dievu, kaut tādi, ka es reizēm piesaudzu, Dievs palīdz man. Un, uh, un katru reizi, kad es kā, viņu piesaucu, viņš man reāli arī palīdzēja. Bet tā kā es uzreiz skrietu uz baznīcu un uh, pie kristiešiem runāt, man tā nebija. Man tajā laikā likās, ka kristieši tādi tā kā aprobežot cilvēku. Viņi tā kā redz visu tādā kastītē un viņi tā kā... Un caur kastīti skatās. Jā, caur tādām klapēm skatās, ka viņi, nu neredz, ka viņi tā ļoti šaura spektra. Tad cilvēki, nebija vēl jā. lepnība tāda. Es jau zinu, labāk. Es, jau es domāju, gudrs. ka jau viennozīmīgi tā bija lepnība. Un, uh, nu, jā, es teiktu, tā bija liela lepnība. Un, jo es arī īstenībā varbūt pat nebiju iepazinis varbūt nu, viens tādu kristieti, kas uh, nu, pamatot savu ticību un padalītos, kā viņš tic, kā viņš redz šo pasauli, kā viņš uh, nu, tās lietas skaidro, kas pasaulē notiek. Jo man likās, ka visas tās austrumu melodijas, ka viņas izskaidro ka, ka tas eh, liekas tādā eh, loģiski tāda secība, ka viss tas eh, notiek pēc tādas loģiskas secības. Un, un, jā, un vienīgā lieta, ko es nebiju atteicies, bija tā marihuāna. Tas arī bija tāds, kas likās, tā jau nav atkarība, tas ir viss kārtībā, tas viss dabisks un tā liekas. Veselīgi. Viss, <laughs> jā, un, un es atceros, bija, un bija piekopjot tās austrumu, visas tās reliģijas, bija tādas reizes, ka mēs tā kā draugiem pie manis tur sēžam, tajā dzīvoklī, un mēs uzpīpējam, un man, man kaut kas dīvains sākās, es tā kā, liekas, tā kā galva atvertos, tā kā vaļā kaut kas, un es sāku skaidrot kaut kādas tādas pārdabiskas lietas, kaut kādas nenormālākās likuma sakarības, un pēc tam, kad kā, tu attei no tā, tu pats nesaproti, kas no tev notiek, tā kā kāds cits būtu runājis caur tevi. Un, un tas pat aizgāja tā, ka liekas, ka es domas varu lasīt cilvēkiem, bet sapratu, nē, nē, es tur negribu iet iekšā, Un uh, tāds pārdvis lietas sāk notikt man, un uh, tas man arī īstenībā baidīja, un es nesaprotu, kā, kāds var notikt man, jo tas likās kaut kas dīvains. Un, uh, jā, un tas, uh, tas tāds reāli, es saku, vēl, vēlreiz gribu pateikt, es ritīgi jūtos tā kā ķēdēm sasiets, un es tā, tā kā kustējos pa dzīves priekšu, mēs turpinājām ar draugiem tā kā tikties, uh, Viņi varbūt redzēja, ka es arī tāds savādāks palieku. Un es teiktu, nu, dīvaināks, vai ne viņa acīs varbūt. Bet, uh, nu jā, un tad mēs, uh, es atceros, tas bija jaunais gads, jā, tas bija jaunais gads. Un, un pirmo reizi es, eh, tā kā jaunajā gadā, nu, izdarīju tādu apņemšanos. Un uh, tā apņemšanās skanēja tā, ka es vienkārši, es sapratu, es gribu kļūt labāks cilvēks. Es gribu mainīties. Un... Uh, pirmo reizi jaunā gadā es tādu apņemšanos izdarīju un sanāk uh, neilgi pēc tam, janvārs, februārs, man uh, bija tāda, kā, kā lai saka, arī parasta diena aizēja gulēt un uh, bija tāda sastapšanās ar dēmoniem, pirmā tāda reālā sastapšanās. Es uh, tā kā sapnī redzēju sevi un es redzēju, kāds dēmons man pārņem un man pārņēma tādas nāves bailes, tāds uh, izmisums, ka reāli tā kā vilciens te uztiektos virsū tik spēcīgi, un es pilnīgi no bailēm apšurājos, un es pierāvos augšā no tā murga, un es pat nezinu kā, es pirmo reizi piesaucu tā pa īsto kristiešu dievu, es teicu, dievs, ja tu esi palīdz nenodot tā ļaunā rokās, un, un pēkšņi bērnībā bija bijis baznīcā, atcerējos pēkšņi tēvreiz, un vienkārši tā kā pilnīgi viņu var, tā kā, kā lai saka, noskait, nu, noskaitīt, lūgt vai ne. Kaut arī tu lielāko dzīves daļu ne par to es domāju, tu esi domājis par citām lietām, tu esi ikdienā paprasīt, tu būtu aizmirst to, bet tā dievvvārda sēkla tik spēcīgi bija iekritus manī, kad eh, tas eh, šajā mirklī tas vienkārši iznāca ārā, ka es pēkšņi atceros, pēkšņi es saprotu, tā kā tu pēkšņi saproti, ka tas ir glābšanas riņķis, tev slīkstošam cilvēkam. Un, un es pie tā pieķēros un, un es ritīgi sapratu, tāda pirmā reālā atskārsme nāca par dzīvi, ka dzīve ir pavisam reāla, ka tie vairs nav joki, ka tagad man nākās saskarties visu savus dzīves sekām, ko es esmu darījis, ka par visu nāks tagad atbildēt, ka šitā man tā tāda, kā lai saka, tiesas stunda, varbūt es pārspīlēju, bet, eh, bet tāda sajūta man bija, un es sapratu, ja es turpināšu tā, man dzīve beigsies – Un, um, nu jā, un tad es, uh, es, es nevarēju aiziet gulēt, es aizgāju citu istabu gulēt, man tik bail bija atkal sastapt to ļaunumu, ka es vēlreiz lūdzu Dievam, es teicu, Dievs, palīdz man aizmigt, palīdz man, nu, aizmigt, jo man riktīgi bail ir, es ļoti pārbies biju, un, uh, un pie tam vēl viens pats, un tu nezini, kur likties, un, uh, un tad es, un tajā brīdī, kad es pēc tās lūkšanas, es redzēju tādu tā kā, kā lai pasaka, tādu bildi sevi iekšā, nu, teikt, vīziju, vai ne? Tādu bildi iekšā. Es redzēju, es tajā brīdī saldū dzīvoju, un es redzēju konkrēti baznīcu saldū, un Dievs man uh, sirdī runāja, viņš teica, ja neaizies, tev dzīve beigsies. Pavisam skaidru un gaišu. Viņš teica, ja neaizies, tev dzīve beigsies. Un es reāli sap, es aiz, aiz, aizmigu, vai ne? tajā naktī. Es pamodos no rīta, sapratu, viena doma, es gāju uz skolu un es domāju, kā ātrāk tikt uz to baznīcu. Kā ātrāk tikt uz to baznīcu. Es nezinu, kas tur būs. Ka, zin, kā, jo... Jā, jā, jā. E, Klau, varbūt ieliekam mazu komatiņu šeit e, ar, ar tādu priecīgu arī mazā uzvarē, ja? un, un klausītā, jā, kādas ir tavas šī gada apņemšanās Mārcim bija, ja? apakaļ pāris gadus vairāks. Uh, jā, vai mēs arī pildām savas uh, apņemšanās šī gada un, un ieejam mazā muzikālā pauzē ar šo baznīcu, uh, jā, kā ātrāk tikt uz baznīcu un uh, lai skan jauns slavas dziesma uzvaru. bad Jā, sveiki, sveiki visiem, esam apakaļ. Mīļo radio klausītāju šodien parunāsim par, kopā ar mani ir Mārcis Lavandels. Un, jā, turpinam mūsu sarunu, viņa liecība, kā, ko Dievs ir darījis viņa dzīvē un ko joprojām dara un darbojās. Mēs uzlikām komatiņu pie tā, kad var turpināt mazliet ar atkāpīt, jā. Jā, nu, mēs pabeidzām to, kad es redzēju, Dievs man rādīja to tā kā bildi, pirms es aizgāju gulēt, kad uh, es biju tikko lūdzis viņu šādī baznīcu konkrētu saldu, un viņš teica, ja neaizies, tavu dzīve beigsies, un tik spēcīgi tas manī eh, to es jūtu, un uh, to nevarēju vienkārši, es atskatoties pat tagad, liekas, nu, tik neapšaubām tas manī skanēja, un uh, ka tu nevarētu tā pateikt, ah, tas jau es jau varbūt izdomāju, varbūt es tikai safantazējos. Tas pilnīgi man tik spēcīgi pārliecība, ka tas tiešām bija Dievs, kas ierunāja manā sirdī. Varbūt arī pa labi nospēlēja tas, ka tas bija reāli tāds tā kā pēdējais salmiņš, pie kā pietverties. Varbūt tas ir nospēlējis arī tik lielu lomu, ka es sapratu, ka tas ir reāli Dievs, kas man palīdzēja. Un, uh, nu jā, un tad uh, nākamajā rītā pieceļoties, uh, es reāli ar vienu domu gāju uz skolu. Tā bija piekdienas, atceros. Un es aizgāju uz skolu, domāju, kā ātrāk beigsies stundas, es tikšu uz to baznīcu, ko Dievs man parādīja. Un, um, bet uh, no tā brīža ritīgi manī sāk tā kā vēlni runāt iekšā. Es dzirdēju, ka viņi man liekas tāds ļauns lietas darīt, un man tāds izmisums iekšējais bija, tāds iekšējais spriedze. Man likās, es laiku tā kā uz kā pasaka, tāds teicin, tā kā uz adatām visu laiku, tāds saspringts iekšējs spriedze. Bet tas bija, kad tu sāk tuvoties, ja? Tā kā, jā, pēc tā, tā nu, pēc tā sastapšanās. garīgā cīņa iekšējo, jā. ne? Jo, jo, jo redzēja, ka tavu Dievs ved tavu dvēseli, tevi visu Es domāju, ka viņi negribēja vēl. atdot man tik jā, viegli, jā, jā, gribēja sākās... paturēt sev ellē, ievilkt man. Kā teica, necīnāties pret miesu un asini, bet pret gariem šajā tumšajā pasaules telpā, jā, jā. un Jā, un precīzi, tā kā Edgars teica, sākās cīņa par manu dvēseli, un, un tie dēmoni man negribēja laist vaļā, un, un pēc tās uh, nakts murga man reāli sāk viņu runāt ar visu laiku, un, eh, un uh, jā, un tikko beidzās stundas, es gāju uz to baznīcu, es domāju, e, kas, es pat ne, nenojautu, kas tur man sagaida, vai, uh, Vai es pat ne, neiedomājos. Durvis vaļā būs, jā. <laughs> es īstenībā pat par to neiedomājos. Varbūt nemaz durvis nav vaļā, jo tagad jau tā pasu, nav jau katru nu, Svētdienā, dienu baznīca jā, vaļā. Jā, jā. Tā bija ne piekdiena. visas, jā, kā jā. kuram, kurā pilsētā, mazākās pilsētās. Tieši mazāk. tā, tā bija piekdiena, un izrādījās vienkārši tajā laikā, pēc manām stundām, nu, kad man stundas bija beigušās, ka es gāju tieši baznīcu, tā kā, nu, uh, kā es saku, sakopa, tur, nu, tīrī, tur apkopējis un uh, un tā. Un, Un es, kā, es jau nezinu, es, es, es viņām prasu, nu, vai mācītāju satikt. Es jau nezinu, kā, kāda tā kārtība, kas un kā. Es prasu, vai mācītāju satikt. Viņi saka, nē, mācītājs nav uz vietas, bet viņi pasauc baznīcas saimnieku. Un tas tā kā sāka man runāt. Un viņš tā kā saka, nu, viņš tā man aicina iekšā. Ies, nu, tā kā iekšā baznīcā parunāsim. Un cik nu es tajā brīdī spēju uzticēties viņam, tik es kaut ko padalījos par sevi. Un Un viņš vienkārši vienā brīdī saka, nu, iesim lūgt Dievu. Mēs aizgājām tur pie altāra, nometāmies ceļiem, un uh, viņš tā kā sāka lūgt un teica, nu tagad tu var lūgt, ko tu gribi Dievam. Un es vienkārši nezināju, es biju izmisis, es biju riktīgs, tā kā mēslu kaudzes sagrauts, riktīgi, nu, tik izmisis, tik bezcerīgs es jūtos. Un bija tāds klusuma brīdis, un tajā brīdī viņš sāka lūgt par mani. Un tajā brīdī, kad viņš sāka lūgt par mani, uh, Reāli pārdabiska mīlestība un prieks manī ielī no debesīm. Es nezinu, nu, tā bija tāda sajūta, kāds nekad dzīvē neesmu piedzīvojis. Vienkārši viņa tā kā man piepilda. Un, jā, un tad pēc tās lūkšanas viņš man iedeva jauno derību un psalmu Gideon, tās mazās zilās. Un, um, viņš teica, lūdzu un lasi, lūdzu un lasi. Un, uh, Jā, to, tieši to es arī darīju. Katrā pēc tam brīdī vienkārši brīvais lasīju dievvvārdu. Un, amen. amen jā. Un tas man bija tā, tāds maize, ko es ēdu. Sapratu, nu, tā, tas ir mans glābiņš, tur ir manas atbildes. Un, un pēc tam atskatoties uz to, mir, uz to lūkšanu, ka viņš man, pa man lūdza, es reāli sapratu, ka ir Dievs, ka man ir cerība, ka man ir uh, dzīvē jēga un ka, nu, reāli tas man iedeva tādu spēku, uh, vispār nu, izdzīvot. Un, um, un ceļš sākās, uh, kā, ko, nu, iesākās kopā ar Dievu no tās, tās reizes, kad es aizgāju uz baznīcu. Un... Jā, mīļais klausītāji, arī tu eh, novēlu tev būt izsalkušam, izsalkušam pēc Dieva, pēc Dieva vārda, lai tu ej to Dieva vārdu kā maizi, kā Mārcis teica, vat viņš pilnīgi katrā brīdī, ja, tā kā tiešām novēlēm šajā gadā visā atlikušajā dzīvē, ka mēs esam izsalkuši pēc Dieva, ka nav mūsu dievu vārds vairs, uh, vairs neuzrunā, ja, ka viņš jau kļūs imūns, ja, kad vairs šķiram tālāk, bet kad izsaukuši pēc dievu dievu vārdu. Jā, un uh, sanāk, tad arī tieši sākās uh, baz, nu, tajā draudzē uh, iesveic mācības, kristība iesveic mācību un sāk iet uz to, un kat, es tā kā gaidīju katru nedēļu, es gaidīju, ka būs dievkalpojums, uh, un kad būs tās e, iesaites mācības, vienkārši tur man tā kā, reāli tā kā glābiņš, un visu to nedēļu bija. Negribējās vēl pagarināt, vienmēr garāk to visu pasākumu, tā kā <laughs> nebija tā pa Noteikti, īsa. jā, gribējās nu, vairāk vienkārši būt tur un dzirdēt par Dievu, un uh, tas iedeva, nu, tā kā sāk veidot man to garīgo bāzi, ka vispār sāk saprast lietas ap sevi, un, jo man tā, uh, līdzšinējā pieredze, par ko es dalījos, bija tāda putru galvā uztaisījusi, ka um, tā kā nācās no tās putras tikt vaļā, nācās prāt tā kā uh, iztīrīt no tā visu, izskalot ar tīru ūdeni, nu, tā kā drazu tādu. Un, uh, nu jā, un tad es sāku toties Dievam. Es pat sākumā īstenībā, es tā kā lasu tur tik daudz par Jēzu runāts, es tā, uh, Es saku, Dievs, kas ir Jēzus? Kas ritīgi tur tā runās? Un es nesaprotu, kas viņš tāds ir. Un uh, sanāk, uh, tajā nedēļā arī tā iesaic mācība, nu, tur ritīgi nu, stāstīja par Kristus personu, ka viņš ka Jēzus īstenībā ir pats Dievs, kas eh, kā, iemiesojas, atnāca šeit uz zemes, kļūk kā mēs, un viņš pierādīja, ka viņš var nodzīvot eh, šķīstu, perfektu dzīvi, un viņš samaksāja pie krusta, un uz, kad es to sapratu, es reāli, eh, nu, riktīgi, nu, tajā reizē teica, tā kā, nu, kad tu aizēji mājas, tā kā lūdzu, lai viņš ienāk tavā sirdī, un es sapratu, Jēzus ienāca manā sirdī, es ticu tev, un es viņu, tā kā, nu, iesaucu savā dzīvē, es sapratu, ka viņš ir mans glābējs, un, un beidz, man tā, beidz, tā teikt, beidzot mana komunikācija tā kā pārvērtās, nu, jēzus, ka es sapratu, jēzus, tu esi tas, ka, kā, kā Dievs grib, nu, nu atklāties mums, vai ne, un, um, nu jā, un tā pa solītim, nu, es sāku iepazīt Dievu, iepazīt Jēzu, iepazīt, uh, kas vispār um, man notiek, kāds vispār esmu, Un, uh, jā, un tad bija vēl viens tāds pagrieziena punkts, kad es uh, uh, nu, tā kā dievkalpumā nu, daudz runāju, un es sapratu, ka es rītīgs, rītīgs grēcinieks esmu, tā grēkapziņa. Un viņi man tik ļoti nospieda, es saprotu, es visu esmu sačkrējis savā dzīvē. Es vienkārši, ka tik ļoti es visu esmu salaidis dēlī, ka nu, liekas, man jau jā, tā kā jāizbeidz dzīvi jau. Un es domāju, nu, pilnībā viss ir slikti, jo, jo tie, nu, paralēli tam visam, protams, bija, ka tie dēmoni man visu laiku trau, nu, uzmācās pa dienu, viņi man bombardēja prātu, un pa naktīm arī visu laiku es tik bieži naktīs redzēju visādus murgus, ka tie, nu, es redzēju reāli tos dēmonus, kā viņi man sasiet mētā, visu kaut kur bļauj, než tādās briesmīgās balsīs, un vienreiz pat likās, ka es, man liekas, pēles no, nobrauc lejā. Un tur viss tā, tā kā zāģiem zāģēja tā, un tāda skaņa, tāda bieza pelēka migla apkārt, es neko neredzēju, bet tās skaņas un, tā, un es jūtu, kā man zobi drēb reāli. Un es domāju, kā viņi neizkrīt ārā tik ļoti, un pēc tam lasīju bībelē, ka tur būs zobu trīcēšana, es domāju, nu reāli es to piedzīvoju. Un tajā brīdī, te katru reizi, bet in, interesanti tas, ka es to teoreiz tā iemācījos no galvas, sapratu, tā ir mana tā kā stiprā lūkšana, uh, Un, uh, un es reāli katru reizi tajā murgā sāku lūgt tēvreiz. Es pat vēl īsti nebiju pamodies, bet iekšā tajā murgā es tā kā pie apziņas biju. Un es sāku lūgt tajā murgā. Un katru reizi, ka uh, es sāku lūgt, tas murgs vienkārši pārtrūka. Un arī tajā reizē, kad es teicu, ka es tā kā pie Elas nobraucu, es sāku lūgt eh, tēvreizi un vienkārši es sajūtu, kāds man pieskarās kā no muguras. Es sabijos, domāju, kas man vēl pieskara, bet es jūtu, ka tas tā, tā kā mierienes. Un es, kā, nu, ļauju, un es jūtu, kā man tā kā aiz pleciem kāds paņem, tā ieliek rokas aiz pleciem un ceļ man ārā. Es nezinu, man liekas, tas bija kāds dieva eņģels, kas man vienkārši paņēma un izcēla ārā, un es pamodos. Pilnībā nosvīdis slapš. Es domāju, nu vienkārši sviedriem, viss vienkārši tā kā ko... Kāda Es nezinu, kas slims būtu, bet es nebiju slims vienkārši no tā pārdzīvojuma, ko es tur piedzīvoju. Un, uh, un katru reizi naktī pieceļos, atkal bībeli vaļā, sāk lasīt. Un tādā veidā es to dievu vārdu uzņēmu un viņš stiprināja man, stiprināja man pārliecību. Un, um, jā, un sanāk, es tā bišķi hautis sāku stāstīt, bet tie tādi tik spilgti momenti ir, kas, uh, liekas, tik ļoti to dzīvi izmaina, to skatu par dzīvi. Un, un, eh, jā, un atgriežoties pie tā, ka es eh, sajūtos ritīgi tāds grēcīgs, reāli, eh, te laikā bija tieši arī skolēm brīvlaiks, un es tā kā, es domāju, nu, es vienkārši tad ritīgi depresīvs biju, es vienkārši nevarēju neko padarīt, man spēka nebija, man katra lieta, kas man jādara bija, man tik šausmīgi bija jāsaņemās, es vienkārši gulēju, es gribēju, un interesanti tas, ka es gribēju pa dienu, lai ātrāk pienāk nakts, nu, lai vienkārši varētu atslēgties no šīs nu, realitātes. Un, un panākt, gribējās, lai ātrāk rīts pienāktu. Nu, nekur glābiņš nebija visu laiku tāda mežonīgākā spriedze. Bet te, tajā skolēnā brīvlaikā es saņēmos un es izgāju vienkārši pastaigā uz mežu. Es aizgāju uz mežu un es tā reāli tādu lūkšanu iekšēji biju. Es teicu, reāli Dievs, es visu esmu sačkrējis savā dzīvē, visu esmu sabojājis. Es teicu, Dievs māc man dzīvot, māc man dzīvot un dzīvot Un, jā, un tad uh, soli pa solim Dievs sāk kārtot man dzīvi, un uh, tad arī bija, atceros, bija uh, tā kā reizi, kad, nu, stāstīja par tā kā, nu, gar, nu tā kā grēksūdzē, ne, un es uh, aizgāju, nu, pie mācītāja, es teicu, nu, ka es grēks izsūdzē, <laughs> un tā, un uh, viņš teica, viņš man vadīja tajā grēku nožēlas lūkšanā, un tad es sāku, tā kā, nu, Dievam atdot tos grēkus, tā kā nožēlot, un, uh, un es biju uz ceļiem, es tāds, tāds pārdzīvojums man nāca, es tā raudāju, man viss iekšķi skratījās, un vienā brīdī es tā kā, nu, tā kā sūdzu tos grēks, un es atveru acis, pastāvu uz zemi, visa zemi vienkārši asinīm, es jūtu, ka pabām nāsīm vienkārši asins šļācās ārā. Oho. Es, es vienkārši biju, es tā kā, es biju, pa, nu, tā kā šokā rītīgā, kas te notiek, e, nu, viss man iekšā kratās, un, uh, Un es atceros, es beidzu to lūkšanu, es jutos tik atvieglots. Un, bet man viss biks ar asnīm vienkārši bija no, <laughs> nopietni. Un tas bija tāds pārdzīvums, bet pēc tam es tik labi jutos, tik labi jutos, ka es uh, sapratu, nu, ka nu, rītī jūt, ka Dievs man noņem nost to smagumu, to grēku smagumu, to visu vainu, to visu nepareizo, ko es esmu darījis. Un, un pēc tam es atceros, ik pa laikam es nu, gāju grēksūdzu un uh, Un tā kā, nu, atdevu Dievam tos grēkus, un, un atceros, vienreiz bija tāds gadījums, es, nu, zin kā, daudz jau bija sācis lasīt Bībeli, un es, es pēc tās grēkus uz saku, man riktīgi dīvaini tāda, tā kā bildi, liekas, viss dīvains paliek tāds, un man slēgt nāk raksturietis, kad Jēzus dēmons izdzen. Un uh, es tam mācītājiem saku, uh, nu, ka man nākas laik šīs raksturietis, ka Jēzus laik dē, dēmons izdzen. Viņš tā galvenais saka, pasēd, pagaid, šaiziet, aiziet, uz blakus telpu, paņem uh, bībeli, atnāk atpakaļ un sāk lasīt. Es atceros vēl kā šodien, tas 11 gadi jau pagājuši, man liekas, no tā brīža. Un viņš vienkārši sāk lasīt no Mateja 4. nodaļas, kur uh, sātans uh, jēzus kārdina. Un uh, viņš sāk lasīt, un pēkšņi no manis sāk manifestēties tie dēmoni. No manis sāk, man ne manā balsī, sāk brēkt ārā. Uh, sāk raustīt man krampjos pa zem vārtīt. Es vienkārši, es tā biju atkal pārbies, es domāju, kas ar man notiek, un viņš tika jēzus vārdā izejas sātan, un tur nezinu, kaut ilgas divas stundas vienkārši. Un tā bija tāda pirmā atbrīvošana, ko es piedzīvoju reāli. Pirmā atbrīvošana, ko es piedzīvoju, kad nu, no manis izdzēna dēmons, pēc tam bija vēl viena reize, un uh, pēc kuras reāli es esmu arī brīvs, un uh, jā, no tiem dēmoniem. Un, jo katrs grēks, ko īstenībā mēs darām, uh, ir īpaši kaut ko, nu, tāda, labi, ir tāda grēka, kur tev varbūt uzreiz neiemies, neiemiesojas tevi vēlni, bet ir tāda, tādas lietas, kuras tu dari, kuras tev vienkārši tu sasaisties tik ļoti ar tiem dēmoniem, ka viņi ienāk tev iekšā un sēž tā, ka, tādā, nu, traukā iekšā. Un tad reāli vajadzīga ir atbrīvošana. Un, uh, jā, ja tu piedzīvo kaut ko līdzīgu, iesaku tev lūgt Dievam un atrast cilvēks, kas reāli uh, spēj izdzīt tos ārā. Uh, bet pēc idejas jau īstenībā Jēzus katram mums devis to autoritāti, ir vēlns padzīt, viņš teica, ka manā vārdā jūs dēmons izdzīsiet, uzliksiet rocis slimajiem, viņi taps dziedināt un katram Dievu bērnam dot šī autoritāte. Un tas nav no mūsu pašu nopelna, tas vienkārši ir Jēzus atstāta autoritāte. Un, uh, jā, un mhm. tad... Uh, tā, jā, vārds, jā, mūsu laiks nenormāli skrien ātri ārā. Es ko gribu pateikt, maz ko es gribu pateikt, gribu, lai tu vairāk pasaki, kamēr mums vēl pēdējais brītiņš tāds ir, ko tu varētu tiešām pateikt cilvēkiem, kas reku bija, man arī daudz ar austrumu mācībām tā, Ko tu viņiem varētu pateikt? Jā, un arī varbūt, jā, kas tev ir jēzus, mīļo klausītāji, kas tev ir jēzus, jā, un, un, un Ko tu vari novēlēt vai pateikt? Es domāju, tas, ko es varētu novēlēt, ja tu vēl netici Jēzum, jautāt viņam, Jēzus, ja tu esi atklājies man, vienkārši uz, kā, uzdot Dievam to jautājumu, ja tu esi atklājies man, un, bet ja, ja tu jau tici un tu jūti, ka tev, tu esi sasaistīts, tiešām meklēt palīdzību, nebaidīties jautāt pēc palīdzības un lūdzu Dievam, Dievs aizved man pēc cilvēkiem, kas reāli var palīdzēt. Un, nu jā, un uh, es ticu arī Dievs atbildēs šo lūkšanu, un uh, jo tik daudz īstenībā vēl arī sasaistīt cilvēku, kur varbūt uh, pat nezin, ka ir iespējams tikt no tā vaļā. Liekas, ka tā, es tā domāju, bet īstenībā tie dēmoni, kas iekšā sēž, nu jā, un uh, ātros vārdos, uh, pēc tā visa, ko Dievs manā dzīvē darīja, viņš soli pa solim sakārtoja man dzīvi un izved man gan no tās depresijas. Es sanāk jau kā ticīgs, jau vēl kaut gadu pusotru vēl caur depresiju gāju, ka tie dēmoni man mocīja, un Dievs man no tā visa atbrīvoja, soli pa solim ienes mieru, prieku dzīvē, vēlāk jau arī iedeva sievu, mēs esam precējušies jau divu bērnu, un tāds liels prieks dzīvē, un kaut kā liekas sakārtojas tā dzīve. Protams, neatkrīt visādas ikdienišas problēmas un raizes, rūpes, bet uh, tu zini, uz ko paļauties, tev ir cerība, tev vairs nav tādā izmisumā jākrīt, man, man nav cerības, ja? Kaut arī pat kā ticīgam reizē mums piemeklē tādas domas, man nav cerība, bet īstenībā jau mums ir, jo Jēzus ir mums blakus, viņš savu, savu sēto garu ir mūsos un mums var palīdzēt katrā brīdī. Tāpēc nebaidies, prasa Dievam, jautā, mēģina saprast un um, uzdod Dievam jautājumus un saņems atbildes. Jā, mīļo klausītāji, ar to mēs arī noslēgsim. Jautā Dievam, nejautā cilvēkam, jautā Jēzum Kristum savam glābējam, un ja kurš vēl nepazīst, tad jā, lūdz, lai Dievs atklājās tavā dzīvē, un uh, paldies Mārci, ka atbrauc šodien ar savu ģimeni šeit un bija, un mums vēl